Jean-Claude Ager badik hamazazpi urte hi anaia didie prejuntegian dela, lan emezauen duke mementoan eta dagen urtean baldin zapeko askatasuna galtegiten ahaldikek. Hamazazpi urte hoik familiaentako nula igandia, nula antolatu ziste haremanen etxekitzeko bimila batez gioz eh, handuzu preso, bon behin paizek aldean, goi eh, lan emezanean, biztanden abizia segitzen dila, ene ama artian zentu duzu ere, guhaun familietan eh, kambiamaneak izan duzu, hau hakken, ene aita ere, wala, be, sartu duzu, tahaintako ere, ene nahiaintako, be, izan titzu memento zumbait, bizi personaletan kambiamenak, gio, beak e-, egiten titzu orako ikasketak, eh, proiektu zumbait hartzen ditzu, eta gio preso ondegi kideak ere kambiatzen ditzu, zumbait elkitzen, zumbait txartzen, azken denboa urtan uh, eh, amaiutat eltuk dutzu, ordean bat zu Hala, goa behak. Eh? Hortin, eh? uh, arra minu bat istoi ez jau soki kontatuko, bena lehen uh, edo haridua igan onduan. Nula egiten da familian, antolatzen ziste, nula, nula egin duzie? Bilaka erabat bat duzu, hor, eh, bon, izan duzu, bon, bere borrokain mento bat, deja sasien aizelaik eta bon, bat duzu mento uh, askar bat. Horren uh, or, ondoioz, bat duzu adiskidik, bat duzu uh, eh, wala, sustengia jakusten dien eh, taldik. Eta memento otan, uh, eh, entzatzen zugu jakustea, be, gehan atxikimendia eta gehan gizatasun hoa, jendetasun lehenik eta hoi importanta duzu, uh, hor engaiatiak dien jentik. Ben bizia o soki eman diena borroka batentako, ideia zunbait eta hori lehenik aintzinean emaiten dizugu, uh, jendetasun hoa. Anaia, anaian artean izai egiten dena jemena be, beha segitzen duzu, ama eta semiaina, la, aita eta semiaina, la beste enei haugenagoai eh, hilo eh, babesala duzu, be oito dizie. Horziek eh, familiar antolatu ziste, beti juiteko ikustea, aldizka-aldizka, eta etxikitzeko familiako bizi hoi ahalbezala. Bai, ordean, bat zu eh, elementu difenta, bat ordean eh, sustengu taldea zen, uh, eh, hori izan dena sustengu ekonomikoen lortzeko, hoi ez beita gutie, beita fresh, hoi uh, importanta duzu hojoita haztia, eh, beti eh, biltzen egila eta lagungo hoi berrezko dela. Io baduzu uh, itzordik, bisitak, ordean hori baduzu uh, itzuli bat, haste uh, honen beste uh, oen baduzu dretxo, bon, zelaik uh, gutixo, beste uh, beste zentralan, uh, mezondare batean baitzen. E, eta ezpeitzin ere telefonatzen al, guai telefonatzen aldizu, eta hoi e, izigarri duzu. E, e beti bezala, eh, e, kaio horra duzu, zen ezpeitu kampuan dugun bezalako telefona, e, ez duzu, eta han pagatzen diena doble kaio duzu, ordean kaso maiten dizu, mena e, beti... Enxatzen gia, aheman hoien uh, nuntikat uh, begiatzeko, antolatzen. lagunen artian, uh, militanten artian, familian, eta wala, aldika aldika, juten gutuzu ikustea, uh, idaztene, hoi ez duzu guti, bat duzu horre beste manea bat. Hotsordin, uh, hainbeste de urtez, berdik etxeke bai? urtiak uh, egia bizitzen diela mane difentetan uh, ene hogeita zazpi urtez gioz uh, ez nuzu berra ere, berrogeita lauen uh, helduta, ordean ene ama zentu duzu ere eh, bizipena uh, eh, biztandena ez duzu ber eh, energia ala fe kamiatzeat abiantzia eta bat duzu beste egin beharrak eta mena amodio hua hor duzu eta hua beti beharra segitzen duzu hor dian uh, haingatik uh, eta amodio hua biziazi nahi duzu ez duzu hua teuzik lartan. Nik uh, e, amazazpi urte bai eta be, berdianak eginen ditzugu, e, mena duintasun osoz, eh? uh, ez dugu teuzik uh, hor bagia familia bezala, gue nahi, ala semiaintako, ala otio, eta begiatzen dizugu atxarriko amodio Mm Eta beak eh, nula bizitu dutu, pentsatzen jat horre izan dien goa behea sumait, eta nula antolatu da hanbeste denboaz. Eh, ne ustaz eh, presondegian ikasten duzu ere, bizitzen. Uh, ba bon, memento gogorrak izan dielaik ere egin dielaik gozik rebak, atxarre hartan uh, florin eta ez bizipen gogorra zututzen, eta geostik bere eh, ingumena, bere uh, kanpoan dutugun bezalakoak, eh, kuadro zerbait, tenoiak ere begiatzen ditzu be, lasterkatzen duzu goizetan. Hala, ritual zunbait, uh, be eta be buia antolatzen eta hola egoiten duzu lerden et askar. Presondegiain errealitatea bortitza duzu, ahont preso izaitiaz, bena ere gio ez duzu eh, hain simple, bortxatu gizian egoitia. Eh, hola enxatzen eh, duzu bere mundiain jaikitzen, Ia iaren dizugu amazazpi urte, goi beste, beste elbu zumbait eta teltzen gia, uh, eta elkitzeaz, uh, voilà, goi beste gogoeta, beste beste lotxa, beste eta hor beste desafio animal bat, horren gainitzia eta bera ere eh, leku bat uh, izaitia, be desafioak izan duzu, eh? mena oena ere, eh? gartean hua gaun artean zerbait uh, elgarrekin bizitzia. Hasten zide horren uh, aipatzen? Aipamena, ba, dena. Oen bizitza duzu proiektien egitia, eta haina proiektiak batitzu ere gogoan. Euh, berrogeita bi urtetit, euh, ono azkarrian, usagarriz euh, zigarriko e, trenbian, ala, berdizu goeik eh, kusi, uh, eh, edo nor bezala, edo bezala, eh, berdizu